ثباتا ثباتا في الجهاد أماما على كل أحزاب الضلال دواما رجال يخوضون القتال كراما إذا نحوهم جمع الكلاب تراما ثباتا ثباتا في الجهاد أماما على كل أحزاب الضلال دواما رجال يخوضون القتال كراما Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu, mandugu zangu popote mulipo, karibuni kwa habari za khilafa za dhuhuri tarehe ya hijra 4 Rajab Jumatatu 1440 au tarehe 11 mwezi wa Machi 2019. Waweza pia kutupata vile vile kwenye internet sauti ya Ansar blogspot.com au chaneli ya Telegram, Facebook na Twitter. تمحيص الإله وسامة وعيل بحبل الله كان تسامى فكل مضى نحو الحياض وهاما ثباتا ثباتا في الجهاد أماما على كل أحزاب الضلال يا اليوم ولاية الشام القير Kwa fadhila ya Allah masimba ya kilafa walishambulia gari ya pkk iliyokuwa inapita barabara inayofunga kijiji cha Ahmar mtaa Basira kuwawa kwa pkk wa sita walhamdulillah. Wilaya ya Afrika Magharibi. Kwa fadhila ya Allah masimba ya khilafa walishambulia kambi la jeshi la Nigeria juzi katika kijiji cha Dasman karibu na mji Maindaburi, kujeruhiwa kwa baadhi yao walhamdulillah. Wilaya ya Afrika Magharibi. Baada ya kumwamini Allah masimba ya khilafa walishambulia kambi la jeshi ya Nigeria katika kijiji cha nangum karibu na mji Maindaguri, kuwawa na kujeruhiwa kwa baadhi yao walhamdulillah wilaya ya Afrika Magharibi. Kuuawa kwa jeshi thelathini wa Niger baada ya shambulizi ya masimba ya khilafa kule Diva. Kwa neema ya Allah, masimba ya khilafa wa wilaya Afrika Magharibi walishambulia jana kambi la jeshi la Niger katika mtaa Tamor, maeneo Diva, kusini Niger, kupambana na muktadina kwa silaha mbalimbali, kuuawa kwa maunguruwe thelathini na kujeruhiwa kwa wengine kwa wengine. Waliweza kupata ngawira mbalimbali ikiwemo gari mbili, silaha na risasi tofauti. Kuuawa kwa afisa polisi wa Afghanistan baada ya kupigwa risasi akiwa mji wa Jalalabad kule Nangarhar kuharibiwa kwa gari mbili ya maunguruwe PKK baada ya kutegewa bomu njia inayoelekea kisima cha mafuta Al Umar maeneo Basira kule Derzor. kuwawa kwa maunguruwe PKK sita baada ya shambulizi ya jeshi la khilafa jana katika kijiji cha Ahmar maeneo Basira kule Derzor, wilaya Sham Al Qair. na kujeruhiwa kwa murtadina saba baada ya kutegewa bomu karibu na kisima cha Al Umar. Baada ya kumwamini Allah, masimba ya khilafa waliweza kutega bomu kwenye gari mbili ya murtadina PKK iliyokuwa inaelekea kwenye kisima cha mafuta Al Umar, mtaa Basira. Kuharibiwa kwa mojawapo ya magari na ngine kupata hasara kidogo, walhamdulillah. Wilaya Khurasan, kwa fadhila ya Allah kuwawa kwa afisa miongoni mwa polisi ya ridha ya Afghanistan baada ya jeshi la Khilafa kumpiga risasi akiwa katikati mwa mji Jalalabad kule Nangarhar walhamdulillah. Kuharibiwa kwa gari ya PKK baada ya kulengwa kwa miseli katika ulinzi wa mtaa Diban kule Derezor. Na la kumalizia Kuwawa kwa akiwa katika kijiji cha Daqihi mtaa wa Basira kule Derezor. La mwisho wilaya Sham Alqair. Wanajeshi wa Khilafa jana wamelenga ulinzi wa murtadina PKK kwa silaha ya RPG katika mtaa wa Diban, kujeruhiwa kwa mojawapo wa murtadina walhamdulillah. Asanta sana kwa kukuwa nasi katika taarifa hizi za habari za Khilafa. Wahada, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Rijalun yakhuduna alqitala kirama idha nahwahum jam'u alkilabi tarama ثباتا ثباتا في الجهاد يماما على كل أحزاب الضلال دواما رجال يخوضون القتال كراما إذا نحوهم جمع الكلاب تراما ثباتا ثباتا